Badakizue joan den ostiralean abiatu zen ajedadeg Bretañeraren aldeko lasterketa. Horren karietara, larun batean, Kemperen elkartu dira eredu berdineko Europa mailako bederatzi delegazio elkarlanerako eremu berri baten sortzeko. Izkuntzen aldeko lasterketen Europar xarea edo eurokogika izendatu dute. Euskal Herria eta Bretañaz aparte, Galizia, Katalunia, Arangoarana, Biarnoa, Gales, Altsazia eta Irlanda ere batu dira, entzun dezagun jakes bortairu, Euskal Herriko delegazioarekin izenpetze hortan parte hartu du. Lehen uh, gauza argidena denentza da informazio trokaketa behar dela segurtatu, elkarren berri ukan behar dugu, elkarri laguntza ere eskaini behar diego, proiektu berriak direlarik importanta da hor eskolerian edo Bretainian eh, bilutako esperientzia transmititzea, jendak eh, erreskiago antola ditzen bere ekimenak, eta gero beti bada zer ikas, zer eh, entzun edo bestek egiten duten naren aldetik. Leku antolatzaileak helburu berdinak dituzte, haien hizkuntza sustatu. Horretarako, ahemanak estutu, ekintzak eraman proiektu berrietan lagundu, eta eta elkarrekin herri ekitaldiak antolatzea erabaki dute, Pariseri mezu indartsu bat bidaltzeko ere, jakas borteiru. Gauza batzu haipatu dira zehaztu gabe horanik, baina bagenuke eh, denen artean gauza batzuen eh, errebenikatzeko, aldarrikatzeko, frantzestatuan direnentzat Pariseri begira, baina oroak Europari begira, bon, jadenik ekimen batzuk eginak izan dira, baina eh, bada oinu zer egin eta berba hor uh, abiatuz uh, korrika bezalako ekimentatik baliteke berba zerbait egiteko. Eta horretarazten dizuegu, ahedadek lasterketa maiatzaren amabia arte iraganen dela, plogarnu irian iritsiko da.